Copyright Goethe v e l a g München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่งอืม คน Pessoas ดิฉัน เอวดิฉันและคุณ Eu e tu. Eu e você. เราทั้งสอง Nós dois. เขา Ele. เขาและเธอ Ele e ela. เขาทั้งสอง Eles dois. Elas duas. ผู้ชาย o homem ผู้หญิง a mulher เด็ก a criança ครอบครัว uma família ครอบครัวของดิฉัน a minha família ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่ A minha família está aqui. ดิฉันอยู่ที่นี่ Eu estou aqui. คุณอยู่ที่นี่ Você está aqui. เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ Ele está aqui e ela está aqui. เราอยู่ที่นี่ Nós estamos aqui. คุณอยู่ที่นี่ Vocês estão aqui. พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Eles todos estão aqui.